guillotina eta deportazioak. Gaztelako armadak Nafarroa konkistatu zuenean, Euskal Herriak, Espainia eta Frantziarekin zituen ahemanak txartu ziren. Mila sei urtean inkisizioa hasi zen Pierre Lang lapur dira iritsi zelarik. Aur emakume eta apez hainitz erreak izan ziren sorgin kerietan aritzeaz akusaturik. Euskal Herriko biztan likopurua hainitz apaldu zuen. Bestalde, denbora hortan, Euskal Herri osoan, Euskal kultura idatzia garratu zen. Asular Fraide, Joanes Aramburu, Estebe Materre edota Silvain pobruk lan handia egin zuten Euskara hizkuntza idatzia ere izan zedin. Mila bosteun eta behogoita bostean Bernat Etxepareren lehen poema liburua plazaratu zen. Mila zazpireun eta laurogoita bederatzean Frantziako iraultza izan zen. Askatzailea izan zen frantsesentzat, baina Euskaldunentzat bat Euskal Herriak bere autonomia galdu zuen eta bere eskaera guziak errefusatuak izan ziren. Mila zazpireun eta amajean Euskal Herria behar bildua izan zen base Pireneo Departamentua egiteko. eta gero, Espainia eta Frantziaren arteko gerla izan zen. Gerla horrek erdi erdian agapatu zituen Euskaldunak eta hainitzek armadetatik ies egin zuten anaien arteko burroka zelako haien eta nahiago zuten elkar laguntzea, elkar hiltzea baino. Hori zigortzeko, Pariseko agintariak mila zazpideun eta laurogoi eta amalaueko martxoaren iruan Lau mila lapurtar baino gehiago, xara, itxasu, espeleta, Ainoa, zuraide eta azkainetik landetara desehiratu zituzten. Batzuk espainaren zat espioiak izaiteaz akusaturik. Dianaririk eta hurrik gabe mila eta seieun hil ziren bidean. Eri hainitz Frantziako administrazioko langilez arrobatuak izan ziren eta Euskara erabiltzea debekatua izan zen. Doni bane luintzunen eta baionan bi giotinak instalatuak izan ziren, Euskal Herritar batzuek lepoa galdu zuten gutunak Euskaraz idazteagatik soilik. Iraultzaren ondoan, Napoleon Bonaparte Frantziako imperadorea izendatua izan zen eta bere anaia Jose mila sortzireun eta sortzian Espainiako erregea. Naiz eta berak egoaldeko foru aldundiekin akordio zehatzak lortu zituen, egoera makurtu zen. Bosturte geroago, Napoleon Bonaparten armada garaitu zutelarik Espainaren aliatuak, inglesak eta portugesak, lapurdin sartu ziren eta bertako erritaren aurka dio zuten. Euskal Herriko biztanle kopurua arra apaldu zen. Emeretzi garen mendearen hasieratik, diendeainitz Ameriketara joan zen eta Euskal Lujaldeak lehen baino utxago gelditu ziren. Egoera etzen bat ere samurra eta bizi itxaropenak nahiko apala izaiten jarraitu zuen.